yaptım. iki de alacağım her zaman söylediğim bir şey var zaten ee, yani ne kadar tekrar şey olacağım o kadar bilgide canlı kalır şimdi el-iman yoluyla bir umutlarının akabaya düşüşür çünkü bir insan dedi bir ehli sünnete göre iman verir insan dedi bir ehli sünnete göre iman verir bana kısaca anlatır sunumlarını belirtirsek der ki iman beş beş tane üzerinde demiş bunlardan birincisi söz ikincisi üçüncüsü ağzalarıyla amel dördüncüsü aklımızı beşincisi eksilmesi o zaman diyor ki iman bir de ikrar kalb ile itikam ağzalarla anladım bir de söylemek kalb ile itikam etmek Allah'a emanet olun. İtaat ve artan bil erken erkenlerden katıp burada azalar amelun bil erken azalar ve ne yapmak amel edin yedi yedi birlikte hati tatil atar ve yem kutubu nasiyeti rahman rahmana nasiyeti ne yapar? rahmana nasiyeti de alır bu beş şey şimdi elisinden ayrılmayı tabi bunları laflardan aldım birçok insan ama konumuz özellikle imanın karşılığını anlatmak için metinden geçtiği için Ana abdoluyla verelim tamam mı? Ehl-i sünnetler zaman mesela bunun meşhur Ebu Hureyre hadisi Demişimdeki bu hadisi almıştı Bunu hemen burada bağladım Bir Birincisi neydi? Ee, diliyle söylemek yani söz İkincisi kalbiyle ne yapmak? Tatlı Hayır. Şu düşünün azalarıyla amel etmek amel etmek. Dördüncüsü itaat ve akal yani artması. Beşincisi mantiyet eksilir. Günah şanın eksilir. Eksilmesine. Şimdi Ebu Hüreyre hadisine baktığımızda Nebi Tasselam ne diyor? El iman bir anlayıcı olmuş olacak. İman 73 suç olacak. لا لا اله الا الله ان شيء ربنا يقدر يشير وأدناها إمامة الأذى عن الطريق أنا أعطيك يوضح أنا آه، لا قول لا إله إلا الله أنا مش لا إله إلا الله وأدناها إمامة الأذى عن الطريق أنا أعطي يوضح ذلك الشباب والحياة شعبة من الإيمان şurada şimdi bu hadise baktığımızda bu beş hükmünün bu beş emri görüyoruz şimdi hadise bu beş yerin noktası neresi belirtelim şimdi böyle birincisi şey, dil ile söylemek kalp ile ısrar etmek azalarla amel etmek itaat ve artar mahfiyet geçiyor iman budur beş şimdi hadise bakalım Nebi Bakır'a ne buluyor? Yani iman edip anlatılma maşallah iman edip şu şöyle en önemli la ilahe illallah diyor la ilahe illallah'ı söylemek o zaman la ilahe illallah'ı söylemek söz o zaman bakıyoruz burada en üstünü la ilahe illallah'ı söylemek söz burada sonra ne diyor Nebi Sassal'dan en altı yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmak yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmak hangi amelden şey, hangi kısımdan azalarla amelden azalarla amel çünkü tutuyorsun elinde veya ayağında köşeye atıyorsun Sonra Nebi Pazar'ına diyorlar haya şu ümmetin ümmet iman Haya da imandan düşürülür Haya hangi amellerden? Kalbi amellerden Kalbi amellerden Bak arkasında Çünkü Nebi Pazar'ın vel haya şu ümmetin şubelerinde haya ve imandan bir şubelerinde kalbi olan kalbi amellerden olan hayali imana ne yaptık kalbi amel hayali imana ne yaptık dahil ettik biz de buradan ne yapıyoruz demek kalbi ameller imandan ki zaten baktığımızda Ebu Hasan el-Eşari kadar İslami'nde mücadele 12 kısımdır diyor çok küçük bir kısım hariç bütün bölgelerin dahi arasında icma vardır ki kalp amelleri nedendir? Kalp amelleri imandandır. Tamam Şimdi Nebi Sosyal ve haya usulatinden iman dediğinde, haya ve imandan bir şubedir dediğinde anlıyoruz ki kalp amelleri neden imandan ve kalp amellerinin en başında zaten ne gelir? İtikad gelir. Tamam o da, o da burada Sonra Ahmet'e çok söylem ne demiştim? Şimdi elimizde iki tane kaldı hadisler hocam. Bu anlatı hadisin başında ekstremesi de sonunda. Ne bu hadisin başında? Alâhe kavlu la ilahe illallah. En üstü la ilahe illallah. Onun imanın en üstü var en altı var. Arasında kazanç farkı var. Bakmak lazım. En güçlü la ilahe illallah demek yoksa demek ki imanın artması diye bir şey var. Üstü diye bir şey var. Sonra ne dinliyoruz hocam? Yoldan en altı ise şey yoldan elde edilecek şeyleri kavramak. Demek altı var. Demek burada alt var üst var. Bu da içinde delalet. Tamam bu da şimdi. O yüzden öyle içinde şey ne diyor? El iman, kavlun bil lisan, itikadun bil genel, ve amelun bil erken, ve zidul taatı ve muksul mahsede Burayı şimdi tekrarlayalım. El iman. El iman kavgın bir insan kavgın bir insan İtikadın bir cenan İtikadın bir cenan Ve amelin bir erken Ve amelin bir erken Yediyle bir taati Yediyle bir taati Ve yankutu Ve yankutu Bir masiyete bakmak Bir masiyete bakmak Şimdi bu beş şey tamam mı? Şimdi buna delil yok hadis Tamam şimdi burada önemli bir nokta var Eee ehli sünnet ve mürciye arasındaki veya ehli sünnet ve hariciler arasındaki farkı yani maalesef bu sık sık karıştırılıyor şimdi ehli sünnete göre iman artar ve eksilir mürciyeye göre imanda artma ve eksilme ne yapmaz? artma ve eksilme yok tamam mı? Haricilere bakalım. Haricilerde akma ve var mı? Haricilerde iman artar mı eksilir mi? Evet artar ve eksilir. Peki. Ne gibi bir fark var? Şimdi mürciyeye göre amel imanın müsemmasına dahil değil. Amel de imanın müsemmasına dahil değil. Yani imandan değil. Haricilere göre ise amel imandan. Ancak hariciler ve bunu bilirler ehl-i sünnete muhalebe eden bir fırka imanda tamam muhalebe eden bir fırka muhalebe de üyelik sebepleri var ama en başta gelen sebeplerinden bir tanesi şimdi mürciye neden mürciye olmuş hariciler neden harici olmuş yani hangi usulü benimsemişler de o usul onları bir kısmı mürciyeye götürmüş bir kısmı hariciye çok tuhaf ve ince bir noktalar haricilerin harici olmasının ve mürciyelerin de mürci olmanın sebebi sebebi bir noktada ki bu noktada birler yani ikisi de aynı çıkış noktasından hareket ederek birisi mürci şey olmuş birisi ne şey olmuş harici olmuş bu da nedir? şimdi haricilere göre iman cüzlere bölünmez iman tek bir bütündür mürciye göre de iman tek bir bütündür cüzlere bölünmez demek ki birbirine tamamıyla iki zıt kutup olan iki zıt fırka olan haricilerle mürciyeler aynı şeyi söylüyorlar harici diyor ki iman bir bütün bir cüzdere verilmez mürciye diyor ki bir bütün bir cüzdere verilmez ama aynı çıkış noktalarından bakıyorlar farklı bir yaklaşım yaklaşıyorlar çıkış noktası bir ama o noktaya yaklaşım tarzları veya yaklaşım usulleri farklı bundan dolayı ayrılıyorlar değil Düşünüyorsun şey ki iman bir bütündür Madem ki iman bir bütündür Bizlere ayrılmaz Bir insanda bir parça bir şey olsa Biraz imandan bir alamet olsa insan hmm. Anladın mı? Kâh imanı ne nedir? Kâhlıdır İman madem ki bir bütün O zaman gözün bulunması Şüphenin bulunmasını gerektirir Biraz onun olması imanın tamamının olmasını gerektirir Sahabeler de aynı şeyi söylüyorlar başlangıç olarak Diyorlar ki evet iman bir bütündür cüzlere bölünmez bir kısmının bilmesi tamamının bilmesi gerektiği çarpıyorlar anladın mı? şimdi alemden sana tekfir edenler mümkün akşamda tekfir edenler ondan sonra e, farz olanları terk edenleri tekfir edenler mücid ise zıttı hiçbir iman değil bütün bilgileri ayrılmaz mücid ki o yüzden olduğu için bir mübar adamda söz var demektir çünkü bizlere bölünmüyor ki biraz imanı var biraz yok diyelim veya imanı eksik diyelim bizlere bölünmüyor ki diyorlar harbiler vermiş diyor diyorlar ki imandan artma ve eksilme olmaz tamam artma imandan cüz diyorlar ama artma ve eksilme olmaz iman bir bütündür cüzün bilinci şunun bilinci gerekir müdürlüğü bir olması külün olması gerekir anladık ya ama hiç yönetmedi şimdi bir diyorlar ki Şimdi amel edip mesela bu şeylerden ya bu insanımızı ölelim yani e, bu ortamda yaşadığımız bu ortamda çeşitli itiraz ediyorlar düşünüyor diyorlar ki siz eğer ameli imandan bir sayarsanız şey bir insan amel istemediği zaman tekfir edeceğiz şimdi ne diyoruz bir insan e, söz farklı anlarda üç bir insan bunlardan herhangi bir tanesini takip eder mesela söz bir insan ne olur? şartlı olur İslam'a girmediği için bu sözü şey söylemesi lazım peki ikincisini kalp ile itikad etmesi lazım bu da doğru kalpten kalp ile itikadı terk yeni şartlı olur peki amele diyorlar ki amele için aynı şey söylemiyorsunuz o zaman bir insan yoldan evde bir şey kaldırmadığı zaman şartlı olur işte bunlar kendi sünnetin mezhebinin hakikatini anlamadıkları için bunu söylüyor eğer onlar hakikaten ehli sünneti anlasalardı bilselerdi bunu söylemezlerdi çünkü neden ehli sünneti mürciye ve hariciden ayıran bir özellik var o da imanın dünyaya bölündüğüne inanmasıdır ehli sünnet annenin şey, e, imanın düz düz olduğunu söyler ki bunu naklardan almıştık senden bu keselen bir ya adamdaki hadiste iman bir o mezhebine şöyle iman ve üç şöyle demek iman şuralara ayrılır o yüzden biz ki kişi terk ettiği şubeye göre değerlendirilir. kazanır ne yapar? kişi terk ettiği şubeye göre değerlendirilir. kazanır bakar o şube hangi şube sonra hükümle geçer ona göre yani mesela bir insan dedi ki bize kişi ameli terk ederse hükmünde dedi ki bu bir kere mükemmel bir cümle kapalı bir cümle ilgili bir cümle değil yanlış bir e, yani senin bir numara kapalı bulunma eksiktir anlayı erkektir neden? çünkü mesela bu soruyu soran görücüye derim ki sen söyle bakayım ameli terk etse insan ne olur ne diyecek bu işe? bir şey olmaz kafir olmaz peki bir insan soracak bana Allah'ı terk ederse şey Allah'ı sevmeyi terk ederse bu insan Allah'ı sevmek şey değil mi? kafir değil mi? Niye de bunu söyler? Allah'ı sevmek şey insan nedir? kafirdir Peki Allah senden amel değil mi? Amel kalbi amel lazım. Bak ameli terk etmeyeceksen de o zaman tepki olur. Bana ne diyecek ben kalbi amel demedim ki. E sen bana sorarsan de kalbi ameli terk etmemizin nedir demedin ki. Ne sordun bana ameli terk etmemizin. E bu amel için Allah'ı sevmek de gerek. Şimdi Allah'ı sevmeyene memnun mu diyeceğiz? Terk ettiği şey amelden ibaret olduğu için memnun mu diyeceğiz? E o zaman diyeceğiz ki bu insan diyeceğiz olsa ameli fark etmemiz Diyoruz ki şu gündemle de amel müdeylinde ne Sadece ameli içinden amelin ne olduğunu bildik O terk edilen amelin hangi amel olduğunu bildik Biz de sana ne yapalım? Hüküm beyan edelim Eğer sen bize amelden yoldan eziyet verecek ameli kaldırıyorsan yoldan eziyet verecek şeyi bu ameli terk etmeyi kastediyorsan böyle icma anlamadır derki şu bölümdür eğer sen amelden kasıt Allah'ı sevmeyi seviyorsan derki şudur eğer sen amelden kasıt Allah'tan korkmayı seviyorsan bunun terki nedir? bunun terki küfürdür eğer sen e, amelden kasıt namazı söylüyorsan benim içinde arasında ne vardır? İhtilaf vardır. Orada söylüyorsan tersi küfüründür, dinindir ihtilaflardır Kötü söylüyorsan tertip şunu bulduğu midir? İhtilaflar e, Haddi söylüyorsan tertip şunu bulduğu midir? İhtilaflar O yüzden biz insanların istediği gibi cevap vermişiz O yüzden bir insandaki gibi amelin tertip edilir net bir cevap ver biliriz ki biz senin istediğini istediğin bir cevap vermek zorunda değiliz biz dini tayin ettiğimiz dini bize tayin ettiği tamam mı? çünkü Oğlum sana sorarız ameli takip et Bize derse ki küfür Bizim yoldan ödeye verdiği şey takip edilmişsen kafir mi olur? Olmaz hariciler de kafir olmaz Peki dese ki e, Kafir olmaz dese Ne dedi bana? E, peki Allah'ın sevmesi kafir olmaz mı? Allah'ın sevmek de O zaman bundan sonra Bizim için üç mesele varmış çünkü biz de öyle söyler gibi tek bir bütün görmüyoruz ki e, hemen bir parçanın hizmeti köyünün hizmetini görebilirsin. Gün gün görüyoruz bunlardan. de hangi gücü, gücü terk ettiğini söyler. O gücün hüküm neyse İslam'da ona göre insan hüküm vermiş. Anladın mı? Şimdi birindeki üç mertebe var. Bir, iki, üç. Birinci mertebe terki terki yani bu amel. Amel üç mertebe olur üç mertebede ele almışız Hamide soru sordu ya amelin terkibidir Biz ki biz ameli üç mertebede ele almışız Bir terki şey icmaen şükür olduğu ihtilafı üçüncüsü terki ma'en küfür olmayan sorda bizden amelin farkındayız ne dedik sen bilenin anlamı değil ne sen bile amelin ne olduğunu bilir bir de sana Salih'ten amellerden kalsın kalbi amelen Allah'a sevmek, korkmak bu amelleri söylüyorsan bunların tersi icma nedir? Şükürdür Allah'a inanmak, meleklere inanmak, ölçümlere inanmak, aile gününe inanmak var bunlar hepsinin icma ne? bunların tersi nedir? Küfür o zaman tersi küfür icma o zaman tersi küfür olanların kısmı ne? kalbi bir ameller kalbi amellerden e, Allah subhanahu ve teala'nın emrettiği şeyler yani kalbi amellerden olmazsa olmaz tamam ikincisi terkinin küfür olduğu itilafı mevcut bu da nedir? İslam'ın şartları bundan dört tanesi şey. İslam'ın bundan dört tanesi şey. üçüncüsü ise Cuma küfür olmayanlar amellerden bu da şunun altındaki bütün ameller yani İslam'ın şartlarının altındaki bütün ameller ana baba iyiliği terk etmek emredin maruf benden yani münkeri terk etmek yoldan eziyet verecek şeyi terk etmek e, sadaka vermeyi terk etmek icma, icma önce bunlar onun bir için aslında erkek şey, cuma açılıyor bunlar tabi anlamlar İtikat kısmı İki İslam şartları bir her erkeğin yani küfür olup olmadığında yani namazın dahi küfür müdürlüğü orucun dahi küfür müdürlüğü harcın dahi küfür müdürlüğü cezanın dahi küfür bunda ne var erişimde tarafında İslam var şimdi erkeğin edilen görüş hangisi bu önemli değil bizim mevzumuz bunu imamı da yoksa delillere baktığında hangisi daha düşün namazın tercih kılındığı din midir namazın tercih kılındığı din midir şimdi bu kıyıdır üçüncüsü ise İslam'ın şartının altında olan bütün ne anlayış adı tahit imanın şartları ve onlara bağlı olan bazı ameller kalbi ameller imanın şartları ve onlara bağlı, bağlı olan kalbi ameller İlla İslam'ın şartları iltidatlı namazdan önceki nakal namazı takip et şu diyanlar olmuş şereften namazı takip et şu diyanlar olmuş şereften zekata takip et şu diyanlar olmuş demeyenler olmuş oruç sebebi haç tecavüzü hepsi tamam burayı anladım üçüncü kısmı ötesi için şey anlamlar bu icma nedir? küfür değil o yüzden yani maalesef mesela bu e, çok tariflerde bu çok var yani bu amel mevzuyu bir türlü beyan edemiyorlar yani bir türlü mesela insanlara şerefin menheci iş üzerine sürmüyorlar çok tuhaf bir şey yani bir insan amelin tarifini bir zaman böyle bakma, bir yani böyle bakmak evli sünnete yakışmaz bilim talebesine bir ben evli sünnetin diyene Kur'an sünnete göre şerefe göre ben imanı biliyorum imanı anlıyorum diğer bir tane bu şeyler yakışmaz tamam mı? bunların bütün hepsini kazan kılmış icma, icmai mevzulardır hani böyle karma karışık itilaflı veya çevresi veya çok tavsiye edilmeye ki bunlar en içinde tarafından mukarrar kılmış 1400 senedir bu şekilde gelmiş ve gidecektir kıyamet kadar hatta böyle bir bu iman bu şekilde anlatılacaktır iman bu senin içindedir anladın mı? tercih edildiği böyle anlatılıyor insanlara göre yani yine telafi de ilerdi İslam yoluna kadar verdi alimler, iman alimleri falan yani böyle üç üç şurada oyunlar diyoruz İslam yoluna kadar bir bilgi çekmişti ama o yüzden üç üç şurada yollar Şimdi şu odanın şu odada bir ümmet şey bir şey ne demek ki? Geliyoruz tamam mı? Bir ümmet şey bir şeyin geliyoruz O zaman e, burada iman dediği küsur şurada dediği küsür ne? Düzdür Şimdi peki rükün var bizim önümüzde ne var şimdi bak birkaç yorum Cüz var Rükün var bir de şube var Ne var önümüzde? Cüz Rükün Şube Peki şube ile rükün arasındaki fark nedir? Şube ile rükün arasındaki fark nedir? Şimdi bunu bir adım Elimizde bir şey var şimdi şube hüküm cüz şimdi bir de mesela imanın hükümleri doğru mu? imanın hükümleri ee, işte imanın şubeleri işte şubeleri yani ne tutalım imanın yine ne? cüzleri değil mi? imanın tarafı bunlar ne? Şimdi önce şube ile rükünler arasında ifade yani şube ile rükün arasında ifade Şimdi rükünlere baktığımızda mesela Allah'a meleklere vesaire anlatır imanın hükümleri verdi Allah'a meleklere inanmak vesaire bunlar nedir? İmanlar hükümleri peki şube ne? şube imanı Gözün yani şube eşittir bir vardır. Yani bütün din şubelerin içine dahil doğru mu? Bütün din şubelerin içine dahil. Yani bütünler, imanın şubelerinden ne demek ki Allah'a meleklerine, şartlara ahiret, ilme, kadere de bunların inanmak bu kaç tane? Altı rükün diyoruz. Bu altı rükün bu şubeye dahil mi? Dahil. O zaman ne diyoruz? Rükünler şubeye yani bu rükünler şubelere dahildir. Yani 70 şubeden parçadır şubelerden nedir? Mümkündür. Rükü, e, o zaman diyor ki rüküne şubelere dahildir. Yani şubelerdendir. İmanın rükünleri ise şubelere nedir? Temsilidir. Şubelere nedir? Temsilidir. Mesela İslam'ın rükünleri var. Doğru mu? Mesela İslam'ın da rükünleri var. Namaz, ölçüye sahip şimdi bir imanın hükümleri var bir İslam'ın hükümleri var İmanın ve İslam'ın hükümleri bu nedir? şube batıldır şubeden bir parçadır bu şubenin şubelerin en üstünü yani imanın şubelerinin en üstünü imanın hükümleridir sonra İslam'ın hükümleri anladın mı? bu ve bunlara bağlı ameller de İslam'ın da doğru mu? Evet o zaman diyoruz ki her şube her hüküm bir şubedir her hükümün bir şube için şubeden bir parça çünkü şubenin en üstü neydi? La ilahe en altı evliyet verecek şeyleri kaldırmak bütün din bu ikisinin arasında bütün ameller bu ikisinin arasında değil mi? bütün din kalbi sözcüğü ağzına dönüyor ameller bu iki şeyin aracındadır değil mi şu an iki şeyin aracında olunca diyoruz ki bu iki şeyin arasındaki en bütün nokta imanı hükümleri sonra işte İslam'ın hükümleri o yüzden her bütün şubedir yani bu iki şube arasında bir yerdedir her bütün ama her şube hükümdür her şube hükümdür şey o zaman bir insan bir ifadını edip demiştir her bir mümkündür ama her rükün bir suda değildir mesela her rükün bir pardon e, her rükün bir suda ama her suda bir rükün değildir mesela surenin ben bir örnek vereyim mümkün ondan mesela yoldan eziyet verecek şeyleri kalmak bu bir rükün müdür? rükün değildir yani rükün olmazsa olmaz olmazsa olmaz varlandır yani ben onlarca mesela yüzlerce binlerce örnek verebilirsin şurada da mümkün olmuyor ama mümkün de böyle bir şey bulamazsın yani her bütün bir sure her surede mümkündür cüzdene gelince cüzden kastımız ne? bir bir kalp başka bir kalp e, bir, bir, bir, bir kalp amel tamam diyoruz ki şube hepsi bütün şubelere dahil cüzdükçe bu bütün ve şubelerini yerine getiren yerine, yerine getire vesile olan şeylerdir tamam toparlıyoruz rükünler şubelere dahildir şubelerdendir imanın rükünleri ise bu şubelerin hemşirindir her rükün bir şubedir ancak her şube bir rükün değildir Ehli sünnetin söz, kalp ve amel bir sözüne gelince işte bu üçü yani söz, kalp, amel imanın neydir? Müddedir güzeldir o zaman şimdi yanımızda üç şey oluyor cüzler rükünler şubeler rükünler şubelere dahil cüzler ise şubeleri yerine getiren araçlardır tamam şubeleri yerine getirebildiğimiz araçlardır inşallah ee, önümüzdeki haftadan itibaren kaldığım yerden devam edelim için Allah-u Alem sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed'in